Labrīt! Eh, prieks jūs visus redzēt. Eh, Dievs jūs visus ļoti mīl. Un lai jūs zinātu, ka es neliekuļoju, Bībelē tā ir rakstīts. Jāņa 3.16. Tiem, kam ir atšķiram, Gatim ir ļoti labi, Mārim telefoniski, vēl kādam ir, jā. Ja? Vienkārši uzturnēsimies, lai jūs zinat, kur ir Jāņa 3.16. Ja jūs esat noskumuši, atšķiriet šo rakstvietu. Tā tad. Lasīsim kopā, ja? Skaļi, ja? Nevis čukstas, bet skaļi. Es nokšu mikrofonu, ja? Ja tu, kā tur sanāk, bišķi paspēlēsimies. Tātad, ja tu tici uz Jēzu, tad tu iegūsi mūžīgo dzīvību, ja? Tad tu esi ieguvis jau. Un ja tu jūties nomākts, no, nu tāds sacapies, ja, par kaut ko, kaut kas neiet, kā gribēts, kaut kas noticis, ja? Tad priecājies, Dievs tev mīl, ja? Un tu dzīvos mūžīgi, un tas ir forši, tās ir labākās ziņas. Būt traki – nonāk kaut kur citur, ja? <laughs> Tad būtu jāskumst. <laughs> Un tāpēc celsimies kājās, ja? pateiksimies Dievam ar savām lūpām. Ja tu domā, ka tava balss ir visšķībākā visā Eiropā vai pasaulē, tad es iedrošinu nevis murrāt kā kaķītim, bet vismaz čukstus, ja? ar vārdiem pateikt to, kas būs uz ekrāna, ja? Eh, dziedāsim līdzi, jo vārdam ir spēks, ja? Mēs bieži vien ar mutēm varam ievainot cilvēkus vairāk nekā ar, savām, ar, savu, ar savu ķermeni, ja? iesitot vai vēl kaut kā. Ja? Tāpēc uh, dziedāsim katrs kā mākam, slavēsim Dievu, pateiksimies, kad uh, viņš viss ir izdarījis un mēs tie, kas ticam Jēzum Kristum, uh, dzīvosim mūžīgi. Ja? Aizlūksim, ja? lai Dievs mums palīdz slavēt. Jo kā viens mācītājs teica, tas nav dabīgi slavēt Dievu, tas ir pretdabīgi, saņemsimies, slavēsim, ja? Mīļais debes tēvs, varnais kungs, paldies, ka tu mums esi devis mutis, paldies, ka tu iedrošināja mūzu, viņš teica, ai, es taču nemāku runāt. Paldies, varnais Dievs, ka tu mums esi devis mūcis. Paldies tam, ies, kungs. Palīdz mums tās izmantot liederīgi. Debes tēvs, šorīt esam šeit sanākuši, jo mēs ticam, Jēzus Krist, ka tu esi mūsu kungs. Un mēs gribam tev pateikties, ka tu esi visu izdarījis, ka mēs varam dzīvot mūžīgi. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs. Palīdz mums neskatīties uz sīkumiem, kas ikdienā notiek. Tie ir sīkumi, tie bija, tie paies un vairs nebūs. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs. Paldies par šo iespēju dzīvot kopā ar Tevi. Paldies, Svētais Gars, ka Tu mūs vadi. Paldies, ka Tu esi mūsos. Paldies Tev, mīļais kungs, tiešām. Vādi Tu mūsu slavēšanā, palīdz mums pienes šo upuri Tev, varnēs Dievs. Paldies Tev, kungs. Amen. Kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa down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 but puts tiešām novērtēju. Tavu ierūkums tiešām novērtēju. Par pieskārību par pieskārienu tavu es pasakos par dziedināšanu tavu, es priecājos. Slāvēts ir mans kungs, mans pestītājs un dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ikdien. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit ar mums ikdienu. Tavu pestīšanu tiešām tiešām novērtēju par pieskāriem tavu. Par pieskārienu tavu es pasakos. Par dziedināšanu tavu es priecājos. tiešām novērtēju. Tavu mieru kungs tiešām novērtēju. visi kopā vēlreiz. Tevi pie tiešām paldies Tev, mīļais debes Tēvs, ka Tu esi tik labs un tik varants. Un paldies Tev, kungs, ka Tu esi mūs atbrīvojis no sātana un no grēka varas. Paldies, ka mums atliek tikai ticēt uz Tevi, tikai padoties Tev un stāties pretī sātanam, un viņš mūks no mums. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, ka pasaulē nav var pār mums. Mēs piederam pilnībā Tev. Palīdz mums apzināties to, ko Tu mums esi devis. Palīdz mums ap paņemt visus tos ieročus, ar ko tu mums esi apbruņojis. Palīdz, ka neplūstam tā kā strauma pasaulē plūst. Palīdz mums stāvēt stipru uz tavu vārdu, kungs, kā uz klints. Mīļais Devis Tēvs, paldies par ikvienu katru no mums, kas šodien šeit esam varējuši ierasties. Mīļais Devis Tēvs, lūdzu sveitī tos, kas palikuši mājās, ves palīdz tiem, kas slimi mājās, kas nevarēja ierasties šodien, dziedien varnais Dievs. Dari savus varanos darbus, kā mēs Bībelē lasam jūsu dzīvēs, katru individu, gan, gan šī pilsētā, šī rajonā, varnais Dievs, kad tiešām cilvēki aizvien vairāk un vairāk tiek izglābti, un tad visiem būs labāk. Paldies tam, Jēs Dievs. Varnais kungs, paldies, ka tu mums devi iespēju slavēt šodien tevi. Tiešām ir daudz, daudz labas lietas, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs, un mēs varētu visu dienu dziedāt. Mums jādodās pie tavu vārda, ko tu mums esi sagatavojis mēs lūdzam, kungs, ka tu sveitī to, kas dalīsies ar vārdu šodien, kungs, un lūdz, kad uh, tavā vārdā teiks, ka sirds var būt akmens ciets, nocietnāts, un var ir teiks arī, ka sirds ir maigas un atvērts Tev, varnēs Dievs. Mēs lūdzam, kungs, ka mūsu sirds šodien ir atvērts Tavam vārdam, lūdzam, kad mūsu sirds ir kā auglīga augstne, kurā kritīs sēkla, un ka tas nes augus mūsu dzīvēs, kungs. Paldies Tev, Dievs. Amen. Kamēr vēl esam kājās, aizlūksim par svētdienas skolu. Ja? Bērni ies uz svētdienas skolu. Uh, jā. Aizlūksim arī par skolotājiem. Varnais Dievs, paldies, ka ir svētdienas skola mūsu draudzē. Paldies, ka ir bērni mūsu draudzē. Paldies, ka ir jauna paudze. Mīļais debes tēvs, lūdzam, ka tu svētī svētdienas skolas nodarbību. Tā, lai ir garīgi, auglīga. Mīļais Dievs, lūdzam, ka mūsu bērni pazīst tevi, ne tikai zina, bet pazīst tevi. Un, eh, kungs, lūdzam, ka viņš šodien uzzina kaut ko jaunu par to, kāds esi tu. Un, eh, kungs, lūdzam, kad arī bērni, tāpat kā mēs, pārbaudam šo vārdu dzīvē nākamajā nedēļā. Eh, lūdzu, svētī skolotājus, dod viņiem gudrību un radošumu, kā mācīt par tevi bērniem. Un, lai viņiem svētīts un labs un interesants piepildīts laiks. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Labdien visiem! Šorīt nesenāca pie jums piet, sasveicināties, tāpēc sasveicinos šobrīd. Prieks jūs redzēt. Pirms mēs sāksim, mēs arī aizlūksim vēlreiz par vārdu. Lūksim lūdzu kopā. Debes Tēvs, paldies Tev, Dievs, kad arī šajā rītā, kungs, mēs kopā varam būt draudzē, kungs. Kungs Un mēs varam, kungs, lasīt tavu vārdu, kungs, mēs varam pārdomāt to, kungs, ko tu esi mums katram sagatavojis. Dievs, un mēs zinām, ka tās tu gribi, lai katrs no mums tās eh, no tevis dzird, no tevis saņem, kungs, un, kungs, tevis tiekam tālāk vadīt, mēs to lūdzam debes tās, kungs, lai tavs vārds tiešām ir dzīves, kungs. Dievs, lai viss, kungs, kas ir lieks, lai viss, kas ir no cilvēka, kungs, lai tas eh, pie mums nepaliek, kungs, bet lai tavs vārds, kungs, krīt labā augsnē, kungs, ka tas nes daudz augļu, kungs. Tev par godu Tavs un cilvēkiem par svētību. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu, kungs, nāc un es mūsu vidū. Paldies par Tavu svēto garu, kungs, kurš vienmēr būs ar mums un mūsos. Dievs, mēs uzticamies Tev, kungs, arī šajā rītā. Jēzus Kristus vārdā Tev lūdzētu. Āmen. Evaņģēlijs, cik gan, cik gan tas ir vienkārši? Ja? Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Nav neviena taisna, it neviena. Un grēka alga ir nāve. To mēs zinām. Bet mēs arī zinām, ka tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi izglābts. Amen. Tā ir labā vēsts, tas ir evaņģēlijs, tā ir prieka vēsts. Patīcībā ar to šodien varētu beigt. Tas svarīgākais ir pateikts. Mēs visi esam dzirdējuši šodien labo vēsti par to, ka Dievs tik ļoti mūs ir mīlējis, ka viņš devis savu dārgāko, savu dēlu, lai mēs nemirtu, lai mēs dzīvotu mūžīgi. Tā kā slāva Dievam. Patiesībā jau jā, pirms tam jau pāris vārdos, tā klausoties, tā doma, par ko es vēlos šodien dalīties ar jums, viņa jau izskanēja. Tā kā ja mēs to piefiksējām, tad es tikai atkārtošos. Bet tas ir ļoti labs tāds priekš manis iedrošinājums, kas ir kārtībā. Jā, evaņģēlis tiešām ir pavisam vienkārši. Aizlūksim. Debes tēvs, paldies Tev, Dievs. Paldies, ka tiešām Tu mūs esi izglābs. Kungs, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūs pieņēmis. Tu esi mums atklājies, Dievs. Tu esi, kungs, mums rādījis to ceļu, kungs, pa kur mums būs staigāt, kungs, kopā ar Tevi. Dievs, paldies, ka Tu piedod mums visus pārkāpumus, visus grēkus Tevs, visu netaisnību, Dievs. Un arī šajā brīdī, kungs, mēs, kungs, nākam pie Tevis, Dievs, kāda mēs esam, kungs, un mēs lūdzam, Dievs, lai, kungs, Tu uzlūko mūs, kungs, tādus, kāda esam. Dievs, un mēs lūdzam atšķir tās šo grēku no mums. Atšķir ik, ikvienu lietu tās, kas traucē, kungs, mums tuvoties Tev un Tev tuvoties mums. Debes Tēvs, mēs gribam, kungs, Tevi pazīt. Mēs gribam, kungs, redzēt Tavu godību, kungs, pilnībā, kā Tu to, kungs, esi paredzējis arī savā draudzē un ikvien dzīvē, kungs, ikvien ticīgā dzīvē. Kungs, mēs tiešām pieņemam Tavu glābšanu. Mēs pieņemam to, kungs, mēs atzīstam, kungs, ka Tu vien to dari un ne mēs paši. Dievs, paldies, ka tas nāk no Tevis. Dievs, ka Tu to esi paveicis pie krusta, mūsu katra labā. Ka Tu, Jēzi, nomiri par mums un augšām cēlies un esi dzīvs. Paldies arī, ka mēs šodien varam tādu būt, pateicoties tikai Tev. Jā, kungs, paldies Tev, Jēzi, Tavā vārdā paskamies. Amen. Es atkal un atkal esmu esmu dalījies jau tajā, bet cik es esmu pārsteigts, kad es pārdomāju, Dievs, Tu zini visas mūsu dzīves katru mūsu ikdienu. Tā ir tik neiedomājama raiba. Mēs esam iepazinuši, ka Dievs ir labs. Mēs esam iepazinuši, ka Dievs ir labs. Mēs esam piedzīvojuši, ka Dievs ir labs. Viņš ir atbildējis uz mūsu lūkšanām. Viņš mūs ir svētījis. Viņš mums ir devis kādu atziņu, kādu gudrību. Tas ir Dievs, ko mēs esam iepazinuši. Un viņš ir atbildējis uz mūsu lūkšanām. Mēs zinām, ka tas kungs ir labs. Un mēs tāpat laikā arī esam iepazinuši, ka ne katra diena ir viegli. Mēs tāpat laikā apzināmies, kad ir vēl kāds personā kā sātans, kurš staigā apkārt un arī ir aktīvs. Viņš tāpat darbojās katru dienu. Arī tā ir ikdiena, kad mums ir jāsastopās ar viņa kārdinājumiem, ar izaicinājumiem. Jo viņš neguļ. Un tā ir ikdiena, tā ir šodien, kad mēs piedzīvojam, kad viņš mēģina nogāst to, kurš stāv, uh, Viņš mēģina piemānīt to, kurš zina vai atzinis ir. Viņš mēģina pievilt, ja iespējams, pat tautas un ikvienu no mums. Tā ir ļoti reāla cīņa šodien par dvēselēm. Tas ir, tā ir ikdiena. Un, ziniet, mums pat nav jāskatās tik tālu atpakaļ. Mēs, ja mēs palūkojamies pat pāris gadus, pāris gadus čērsgriezumā, starp tiem cilvēkiem, ko esam pazinuši, Un mēs jau atrodam, ka ir kādi, kas jau ir krituši. Ir kādi, kas jau ir pievilti. Un tas nav tāpat, tas nav nekāds joks. Un iedomājieties, ja paies vēl pāris gadi. Un tas būtu briesmīgi, ja mēs apzinātos, ka tas brālis vai tā mās, kas mums blakus bija, arī viņš vairs nav, nestāv ticībā. Tas būtu šausmīgi. Un tāpēc tā ir ikdiena, tāpēc tā ir realitāte, ka šodien mēs nevaram palikt neitrāli. Mēs vienkārši nevaram. Gars ir labprātīgs, mēs zinām, bet miesa ir vāja. Mēs dzīvojam miesā un mēs dzīvosim miesā, līdz tas kungs ņems mūs pie sevis. Bet mums jābūt stipriem. Un es gribu, ka mēs kopā apskatām vienu rakstvietu, Un tā ir Jēkab vēstulē, 4. nodaļa, no 7. līdz 8. pantam. Ja, vēst, Jēkab vēstule, 4. nodaļa, 7. 8. pants. Ja tas ir tuvu, tuvu beigām, pirms Pētera vēstulēm, pirms Jāņa vēstulēm, pirms Jūdas, ja, Ja, Jēkaba 4, 7 līdz 8. Esam atraduši, ja? Ļoti labi. Tad nu lasīšu. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretīm vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretīm vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieku un skaidrojiet šābīgie sirdis. Šeit ir vairākas lietas, ko es vēlos, ka mēs kopā varam apstīties. Un pirmā no tām ir padodieties Dievam. Tad, tad pirmā šī lieta, kas tiek pieminēta šajos pantos, ir padodieties Dievam. Un uh, es, es domāju, šeit mums noteikti ir jāsaprot, ka mums ir ir brīdis, kad katram mums pienāk atzīt, Dievs, tu esi pār visam. Dievs, tu valdi visās lietās. Tev nav neiespējama neviena lieta. Es atzīstu, kungs, ka tu esi valnieks. Tas svarīgākais, ka mēs sākam atzīt, ka mēs pietojamies. Ar to vien, ka mēs apliecināsim Dievu par valnieku, Jēzus kungu, par mūsu dzīves kungu, mēs jau nostāsimies pretī vēlnam. Un kad mums, kad mums būs iespēja, kad mēs to uh, Eh, varēsim arī nosaukt lietas vārdos, ko mēs līdz šim esam darījuši ne Dievam par godu, bet miesā, tad tas būs vēl kā liels solis pretī sātanam un viņa darbiem. Ja tad viena lieta ir padoties Dievam, tad mēs stājamies pretī vēlnam. Un tad Dievs vēl tā kā tuvāk paskaidro, tuvojoties viņam. Un tad viņš tuvosies jums, ja? Meklējiet viņu, prasiet pēc viņa, dzenieties pēc viņa, ja? un tad viņš tuvosies mums. Un lai tas notiktu, es ticu, ka šajā 8. Eh, pantā ir pieminēts šīs divas lietas. Lai tas notikt, ir norādīts mums uz divām lietām. Un viena no tām ir nešķīstas rokas un šaubīgas sirds. Divas lietas, kas mums tiek pieminēts šajā kontekstā, kad Dievs saka savā vārdā, padotieties Dievam, Stājieties pretim vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tojieties Dievam, tad viņš dosies jums. Un tas pats turpinājums tajā pašā pantā – šķīstiet rokas, grēcinieki un skaidrojiet šaubīgies sirdis. Un vai jūs, ir kāds, kas pieraksta arī rakstvietas, ko es pieminu? Ir, jā? Ja? Esat? Es varbūt nosaukšu šobrīd rakstvietas, un uh, tad es nolasīšu viņas. Es neaicinu, ka visu mēs viņas atradīsim, tās būs deviņas, bet pa vienam pantiņam – Jo es vēlos, ka mēs kopā apstamies no Bībeles, no, no visa tāda konteksta, tādu ieskatu, ko Dieva vārds saka par rokām. Kas ir rokas? Ja? Ko Dieva vārds par to saka? Tātad 5. mūzes 24, 19. 5. mūzes 24, 19. Nehemijas 2, 18. Ījeba 1, 3. Psalms 9, 17 un 28, 4. Salmam pamācības 31, 31. Nevar paspēt. 5. mūzes 24, 19. Nehemijas 2, 18. Ieba 1, 3. Psalmi 9, 9 17, 24, 4. 28, 4, atvainojos. Salmam pamācības 31, 31. Jesajas. Rakstiet saīsinājums, nerakstiet pilnu rakstu vieta no svētiem, rakst, svēt, rakstu vieta no svētiem rakstiem 65. <laughs> gada revidētā, revidētajā bībelē. <laughs> Rakstīsim saistināt. Jesajas 56.2, Mihas 5.12 un Galatiešiem 2.9. Un es nolasīšu par to, ko Dieva vārds saka par šīm rokām. Jo nu vēl tiek pieminētas divas lietas saistībā ar to, padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam un viņš bēgs no jums – tuvojaties Dievam, tad viņš tosies jums, šķīstījiet rokas, skaidrojiet prātus šaubīgie. Un tad nu rokas. Ko Dievans tad saka par rokām? Ka tu labību pļausi savā tīrumā un aizmirsīs kulīti tīrumā, tad tev nebūs atgriezties, lai to paņemtu, bet tas, lai tas paliek svešiniekam, bārnim un atraitnēm. Lai tas kungs tavs Dievs tevi svētī katrā tavā roku darbā. Un es stāstīju viņiem par savu dieva roku, kas labvēlīga bijusi pār mani, un arī mana ķēniņa vārdiem, ko viņš bija man teicis. Un viņi sacīja, celsimies un celsim. Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam. Un viņam piederēja 7000 sīklopu, 3000 kamieļu un 500 jūgu vēršu, arī 500 ēzeļu māšu un ļoti liels skaits darba roku. Viņu daudzinās viņu roku darbu augļi, un viņas darbi viņu teiks un slavēs vārtu laukums sanāksmēs. Svetīgs tas cilvēks, kas, te, ka, kas to teica, un tas cilvēka bērns, kas pie tā turas, kas ietur sabatu un to nepārkāpj, un kas savu roku pasargā no ikviena ļauna darba. Un es satriekšu gabalos tavus iz, izgrieztos ēlku tēlus un tavus izliektos ēlku dievu stabus tavā vidū, lai tu vairs nemestos uz savu vaigu pie zemes tava paša roku darba priekšā. Vērodam to žēlstību, kas man dota, Jēkabs, Kēpa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes balstiem, sniedza man un Barnamam roku kopējam darbam. Tātad patiesībā rokas Plus, vēl, protams, tās visas pārējās rakstītas, ko Dievs saka eh, par sevi, par to, ko viņa roka ir veikusi, ko viņš dara ar savu roku, arī kas tiek apzīmēts ar roku. Ja, un tātad šis jēdziens ir patiesībā ļoti plašs, viņš ietver sevī patiesībā ļoti daudz. Ja, rokas ir kā, kā tādi instrumenti. Rokas ir eh, mūsu, mūsu ikdienas darbi un nedarbi tiek raksturot ar rokām. Ar rokām mēs dodam, ar rokām mēs ņemam, Ar rokam mēs strādājam, ar rokam mēs ēdam. No rokām mēs eh, saņemam svētību, un no rokām mēs arī nopelnam lāstu. Ar rokām mēs uzceļam sev ēlku stabus. Ēlkus mēs ar savām rokām paši uzceļam. Patiesībā cilvēks pats tiek raksturots bieži vien ar rokām, kā rokas. Kā rokas, kas kaut ko veids, kas kaut ko dara, kas vāc augļus tas viss mm, bieži vien tiek raksturots ar rokām. To mēs nu pat nolasījām un tik daudz daž, dažādas rakstītas, kas taisni to saka. Rokas ir tas, pēc kā cilvēks bieži vien tiek vērt, vērtēts. Un tad ir jautājums, kā ir ar manām rokām? Kā lai es tuvojos debes tēvam ar rokām, kuras nav tīras? Vai mums ir iespēja, mums ir iespēja dzīvot apzināti? dzīvot apzināti dzīvi ar netīrām rokām. Un vai tā dzīvojot, mēs apzināmies, ka debes tēvam nav iespējams, nav iespējams mums pat patiesībā tā nu, palīdzēt, ja mēs izvēlamies apzināt dzīvot grēkā. Vai mēs gribam, lai Dievs mūs pasargā, ja mēs izvēlamies darīt ļaunu ar savām rokām? Nu, mēs pieminējam šos daudzos. Tas nav tikai, ko es tūlīt ņemu un izdaru. Uh, Vai tiešām Dievs mūs var sargāt tad? Vai Dievs var atklāt, vai mēs varēsim saskatīt viņa godību visā pilnībā, ja mēs apzināti izvēlēsimies darīt to, kas ir nepareizi? Jo Dievs nesargā grēku, ja? viņš, viņš grib sargāt mūs, savus bērnus. Un tas nav par daudz patiesībā teikts. Ikvienam no mums ikdienā, mēs katrs, tā kā jau sākumā pieminējām, tik raibas mūsu dzīves un ikdienas. Kurš no mums var pateikt, ka nav bijis iespēja izdarīt kādu viltību ar savām rokām? Kādu ļaunumu? Vai pacelt kaut ko augstāk par Dievu? Tās ir mūsu rokas, tā ir mūsu izvēle, tās ir... Noteikti, kad ir bijusi. Noteikti, kad ir bijusi. Bet Dievs saka, vēstulē romiešiem, nenododiet, ar, eh, nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam – bet nododiet sev pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļūši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Es runāju cilvēcīgi jūs cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs sanāk savus locekļus bijāt nodojuši par vergiem, netikumībai un netaisnībai, kalpodam netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kāpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Un šeit pat nav runa par to, ka mūsu ikdien būtu piesātināti ar to – Jo nevajag jau daudz. Mums atliek turēties pie kādas no šādām lietām, lai mūsu dzīvē nevarētu ienākt tā godība, ko Dievs mums ir paredzējis. Vai tiešām mēs gribam uzņemties tādu, tādu nastu, kas patiesībā mums nav jānes. Izdarīt tādas izvēles, kuras mums, kuras, kuras mums noved, nu, ne katrā ziņā ne pie Dieva. Mums ir jābūt drosmīgiem nosaukt. Mums ir jābūt drosmīgiem izmeklēt savu sirds, savu ikdienu un atzīt, kad ir iespējams kāda lieta, ko es joprojām praktizēju ar savām rokām, kas Dievs varbūt nu, tev nav pieņemama. Mums jābūt drosmīgiem, to nosaukt, to atzīt, un mēs arī tad zinām, ka Dievs ir labs un uzticams, un ka viņš to paņem nost, viņš to paņem projām. Rokas. Tās bija rokas. Un otra lieta, ko mēs ātri apstīsimies, arī bija šaubīgas sirds. Par ko liecina šaubīgas sirds? Par ko liecina par, par neusticību un par neticību patiesībā. Un mēs zinām, vai Dievam patīk neticība? Droši vien, ka nē. Droši vien, ka nē. Dievam patīk ticība un uzticēšanās. Bet šaubas ir tās, kas, kas novada pie neustic, neusticēšanās un, un, nepate, un neticības. Es tā rakstīts, bet lai viņš lūdz ticībā nemaz nešaubīdamies. Jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks vīrs ar dalītu dvēseli nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Jo, ziniet, šaubas tiešām mūs noved nepaklausībā. Kad cilvēks izvēlas kādā brīdī apšaubīt to patiesību, kas viņam ir atklājusies, tad tas viņu noved nepaklausībā. Viņš sāk domāt, vai tiešām man tas ir vajadzīgs? Vai tiešām Dievs ir teicis un vai viņš būs uzticams? Vai Dievs tiešām tu izved cauri tādām lietām? Un vai tu man svētīs? Vai tu man dos spēku sagaidīt, pastāvēt? Dievs, vai tu to darīsi? Un tas novad pie tādas pašdarbības, pie nepaklausības Dieva vārdam. Un, ziniet, nepaklausība ļoti bieži noved neticībā. Jo tad, kad mēs izvēlamies būt nepaklausīgi, mēs ar saviem darbiem un ar savām dzīvēm apliecinām, es patiesībā neticu tad. Jo es esmu šā, sācis šaubīties tajā patiesībā, ko Dievs ir pateicis. Jo, kā piemēram, vai mēs šaubamies, ka Dievs – tik ļoti pasauli mīlējis, ka viņš deva savu vienpadzimušo dēlu. Mēs nešaubamies. Es, es ceru, ka mēs nešaubamies. Vai ka Jēzus ir augšām cēlies? Mēs nešaubamies. Vai mēs, vai mēs zinām visas lietas, ko Dievs ir atklājis savā vārdā, ko viņš ir teicis, rakstījis? Ne, mēs nezinām. Bet vai tās ir šaubas? Vai mēs to, ko mēs nezinām, varam saistīt ar šaubām par to, ko Dievs ir teicis? Ja mēs tā gribam sākt domāt, tad mēs ātri vien kritīsim. Ja mēs visu, ko mēs šobrīd nesaprotam, sāksim apšaubīt. Ja mūsu nezināšana par Dievu vārdu šajā brīdī, vai ka mums nav kādā lietā kāda atziņa, tas nenozīmē, ka mums ir iespēja vai iemesls sākt apšaubīt Dievu patiesību. To, ko Dievs ir teicis. Dieva patiesība paliek tā pati. Viņš nav mainījies. Mēs zinām vairākus piemērus no, no, no Bībeles. Es gribu pāris no viņiem pieminēt. Kur ienāk šādas situācijas? Salmans, eh, Sauls atvainojos, kad viņš bija, viņš gatavojās kaujai, Un Sauls viņam, eh, satvainojas <laughs> <laughs> Samuēls, Samuēls viņam teica, sagaidi mani, sagaidi, pirms tu kaut ko sāc, sagaidi. Bet Sauls redzot, ka karaspēks izklīst, viņš sabijās, jo viss sāk iet katrs savu pusi, un ko tas nozīmē, ka karaspēks sāk izklīst? Un viņš ņēma un pats uzsāk šo rituālu, viņš upurēja pateicības upuru Dievam, un, pēc, un Turpat ir teiks, ka viņš tajā, vai tajā pašā stundā, vai tajā pat mirklī arī nāca Samuels un saka, ko tu esi darījis? Nu pat Dievs būtu apstiprinājis tavu valstību uz radu radiem, bet tagad viņš to ir atdevis kādam, kas būs labāks par tevi. Viņš sabijās, un līdz ar to viņš, viņa šī neusticība noved pie nepaklausības. Un Samuels atnāk un saka, tu būtu saņēmis to, uz ko tu gaidīji. Abrahams, Dievs viņam apsolīja, tavi pēcnācēji, Sāra tev dzemdēs dēlu. Bet viņš redz, es palieku vecs, sieva jaunāk arī nepaliek. Labi, Sārai paklausīja, paņēma Hagari, ja? kalponi, un no viņas piedzima bērns. Bet nē, Dievs saka, ne no viņas. Ne no viņas, no Sāras tu dzemdēsi. Tev ir jāprot nogaidīt. Arī man, uh, arī tev, ikvienam no mums ir jābūt nogaidīt, uzticēties Dievam līdz galam, nesākt šaubīties. Ja šīs šaubas, par ko Dievs runā, ja viņš ir teicis, viņš arī to izdarīs. Kad Izraels redzēja, ka Mūzes nekāpīja no kalna lejā, viņš bija uzgājis augšā pie Dieva runāt, un, un gaidīja, kad nu, Mūzes nāks, un nenāk, un nenāk, un nenāk. Un arī viņos radās šaubas, kas, kas diez noticis ar šo Mūzu. Viņi iet pie ārā, un kas diez noticis viņam ir. Un tajā, šajā neusticēšanās, šai šaubās viņi uzceļ teļu un pielūdz zelta teļu. Arī nenogaidījuši. Tad, lai visi Izraēlnām zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Mums ir darīt zināms Dieva prāts. Raksti mums to ir atklājuši. Lai mēs pie patiesības turētos, nu, nešaubītos. Jūdas vēstule saka, 1.22. Un citus, kas šaubās, apžēlojiet, glābiet no uguns izraudami. Citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdam pat miesas apgānītās drēbes. Kas šeit sacīts ir, kas mums jādara? Jūdas 1.22 apžēlojiet, glābiet no uguns izraudami. Un ko šaubīgos? Tie, kas šaubās. Šis stāvoklis ir patiesībā ļoti bīstams, kad mēs sākam šaubīties. Ja mēs pamanam, ka mūsos ienāk tāda lieta, Dievs vai tiešām tā ir iespējams, vai tiešām to tu saki, patiesībā tā uzreiz atminoties, par ko čūska ēdens dārzā teica, vai tiešām Dievs to teica? Ko viņš iesaist šaubas? Uh, Dievs taču tā neteica. Viņš tā teica. Tas ir bīstams stāvoklis ikvienam no mums. Ja mēs redzam, ka mūsu brālis vai māsa tuvojās tam, vai mēs dzirdam vai pamanām viņu dzīvē vai ikdienā, mums ir jābūt tiem, kas esam blakus. Tas ir patiesībā kāds, kā, kā labs brīdinājums mums ikvienam iet un pajautāt, kas notiek. Vai arī tavā sirdī nav sākušas sēties šaubas, Un ziniet, kad cilvēks nonāk šaubās, un šaubas viņu noved nepaklausībā, un nepaklausība noved viņu pie atzišanas, pie atkrišanas, kas notiek ar cilvēku? Nevelti mums ir jābūt uzmanīgiem par šīm šaubām. Un tas ir pirmais, kā jābūt tādam zvanam mums katram, vai es tiešām paļaujos uz to kungu, ka viņš to, ko ir teicis savā vārdā, viņš to piepilda. Ja mēs to gribam kaut ko no tā apšaubīt, tas jau ir bīstami. Tad mums ir jāpieņem, vai nu viss tas vārds, ko mēs lasām, vai viss Dieva vārds ir patiesība, vai tomēr tad nav nekas. Mēs nevaram atmest kādu no tām lietām. Mēs nevaram, mums nedrīkstam. Tātad šaubas visbiežāk rodas vai nu kādās situācijās vai, vai notikumos vai arī no dzirdētā vārda. Arī Jēzus pēc augšām celšanās. Viņš parādās mācekļiem un arī saka par to, kāpēc tādas šaubas ceļas jūs sirdīs. Ja, viņi bija sabijušies, un viņš saka, kāpēc tādas šaubas ceļas jūs sirdīs. Un ir brīži, kad arī mēs nobīstamies no kādām lietām. Un tad ir jābūt uzmanīgiem, ka tiešām mēs nesākam apšaubīt. psalmā 116.6 ir kāds iedrošinājums. Jo tas kungs saka, tas kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz viņu. Kad es biju novārds, tad viņš man palīdzēja. Tad, tad nešķīstas rokas un šaubīgas sirds. Tās ir tās lietas, ko Dievs piemin šajā vietā – kam mums nevajag būt. Ja mēs gribam tuvoties Dievam, ja mēs gribam, lai viņš tuvojas mums, ja mēs gribam saskatīt tā kunga godību pilnībā, ja mēs gribam piedzīvot visu, ko viņš ir sagatavojis, tad šķīstīsim savas rokas, skaidrosim savus prāts, atmetīsim savus šaubas. Jo tiešām grēks ir tas, kas mūs šķir no tā kunga. Vai eh, Matīs arī ir tepat vēl? Matīs, tu man dzirdi? Um, es gribu, ka mēs varētu kopā vēl dziedāt vienu dziesmu. Un mēs varētu pārdomāt par mūsu rokām, par mūsu šaubām. Jo tiešām, ja gribam uzvarēt ļauno, ja gribam pastāvēt kārdināšanās, Ja? Tad atgriezīsimies pie tā kunga. Ja? ja mēs gribam tiešām piedzīvot viņu un stāties pretī sātanam un visiem viņa meliem. Jo mums tas nav jānes. Tas nav mums domāts. Nešķīsts rokas un šaubīgs sirds, tas nav mums, viņa bērniem. Un vai tiešām paies tikai laiks un mēs atapsimies, ka tiešām kāds brāls vai māsa, vai mēs paši esam jau tajā situācijā, kad mēs šaubamies? Mm ka mēs izdarām tādas izvēles. Bet ka mūs ienāk, mūs ienāk šī pārliecība. Dievs, ka tu to vari. Un ja arī šodien mēs katrs, mēs dziedāsim vienu dziesmu. Es pat lūdzu, pat nedziediet līdzi. Vienkārši pārdomājiet. Es pārdomāšu, jūs pārdomājiet. Vai arī manām, pie manām rokām šobrīd, šodien nelīp kāda lieta, ko es esmu izvēlējies, kā nešķīstu. Vai arī manī šodien nav šaubas, kas man pasaka, Dievs, es ticu Tev tajā, tajā lietā, tajā, bet vai tajā? Vai Dievs tiešām tu, es teicu, ka Tu gādās un Tu nepametīsi? Arī tagad, vai Dievs Tu var izglābt bezcerīgus gadījumus, runājot par cilvēkiem? Mums varbūt tas šķiet bezcerīgi. Vai, vai šeit ir vieta šaubām? Nav. Bet ja mēs tā joprojām domājam, tad es lūdzu, ka mēs katrs esam godīgi pret sevi un varam to nosaukt vārdā. Dievs saka, kas tiek celts gaismā, to apspīt gaismu. Ko apspīt gaismu, tas ir gaisma. Viņš arī saka, izsūdziet cit citam savus grēkus, lai jūs top, taptu ciedināti. Mēs jau to nenosaucam cilvēku priekšā. Dievs vēlas, ka mēs to nesam gaismā, lai, mums, lai mēs būtu brīvi. Mums nav tas jānes. Jānes neusticēšanās, šaubas vai nešķīsts rokas, kādi no tiem darbiem, ko mēs joprojām izvēlamies darīt. Es aicinu, ka mēs to varam šobrīd pārdomāt. Un beigsies dziesma, es aicinu, ka mēs varam nākt Dievu priekšā šeit, un ka mēs varam nosaukt to arī vārdā, ka mēs varam par to lūgt, un ka Dievs var darīt mums brīvus, ikvienu. Lai kāda tā būtu lieta, nesakiet, tā ir maza lieta. Un tā, jau ir, tā, tā arī nav jābūt kaut kam ārkārtējam. Jeb kāda lieta, ko Dievs saka, tās ir nešķīstas rokas. Vai jeb ikviena izvēle, ko Dievs saka, tās ir šaubīgas sirds. Tas mums ir jānes viņa priekšā. Viņš ir tas, kas to paņem nost. Cik mēs neesam piedzīvuši, ka Dievs ir labs, tad kāpēc, lai arī šodien viņš to neizdarītu? Kāpēc, lai šodien mēs neizdarītu to izvēlu un nenāktu viņu priekšā, nenosaucot to vārdā? Viņš vēlas to darīt. Un viņš vien to spēja. Mēs neapmanīsim sev. Mēs neapmanīsim. Mēs varbūt pat sev apmanīsim, bet Dievu mēs neapmanīsim. Es aicinu tiešām iedziļināties. Un pie, pie sevis, sākumā jau pie sevis nosaukt Dievs. Es nezinu pat, kā būs. Es nezinu, kā būs, kad es izvēlēšos Tev paklausīt visās lietās. Vai, kad kungs, es nosaukšu šo lietu skaļi, un es nezinu, kā būs turpmāk. Es nezinu, kā būs, kad es iziešu ārā, bet es Dievs zinu, ka es būšu paklausījis Tev. Es to būšu nesis gaismā. Mēs par to būsim lūguši, un Dievs, Tu saka, Tu dziedinās. Tu saka, Tu palīdzēs. Lūksim, pavadīsim kādu brīdi vēl pārdomās tad es aicinu, ka mēs visi, kungs, ka katrs, katrs, kam ir uz sirds kāda lieta, kas esam apzinājušies, ka mēs to varam nest Dievu priekšā. Un mēs aizlūksim kopā par draudz, kā draudz. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka esam varējuši klausīties, kungs, Tavu vārdu. Un, Dievs, mēs zinām, kungs, ka Tev visas lietas ir iespējams, kungs. Mēs zinām, kungs, ka bezdibeņstāvu atklāt Tavs Tavā priekšā, cik gan vēl vairāk mūsu sirds, kungs. Kungs tad no nu arī lūdzam, kungs, ka Tu palīdz mums tās izmeklēt. Dievs, un lai kāda būtu šī lieta, Tās mēs gribam to nosaukt vārdā, kungs, lai jau šodien, kungs, tā vairs nav mums jānes. Dievs, jo Tu neesi to mums paredzējis. Kungs, ik vienu šaubu, kungs, kur ceļās mūsu sirdīs, vai kungs jau, kura ir iesēt jau laiku atpakaļ, varbūt tēvs ar kādiem vārdiem, Dievs, vai kādās bailēs, ja mums ir nākušas, kungs, kāda neusticība Tev, tēvs, Mēs lūdzam, Dievs, ka mēs spējam to iznest Tavā priekšā, Dievs. Lūgt, kungs, Tev, Tēvs, un saņemt no Tevis. Dievs, mēs esam piedzīvojuši, ka Tu esi labs. Mēs esam piedzīvojuši, ka Tu esi atbildējis un atbild uz lūkšanām, Dievs. Paldies Tev, kungs. Dievs, tad nu tiešām šķīsti mūsu rokas. Tēvs skaidro mūsu prāts, mūsu sirds, kungs, ka tajās nav šaubu, kungs, un neusticēšanās. Dievs, bet ka mēs ar pilnīgu paļāvību, kungs, varam turpināt savu dzīvi, kungs, Tev par godu, Dievs. Kungs, ka mēs vēl esam Tev tīkam, Dievs, Tev brīnišķīgi lietojam, Tēvs. Dievs, Tu zini mūsu dzīves, Kungs. Mēs tiešām esam Tev, Kungs, kā, kā uz dēlnes, Kungs, un nav, nav lietas, Kungs, kas būtu apslēpjams Tēvs Tavā priekšā. Dievs, Kungs, lūdzam, piepild savu vārdu. Piepild, Kungs, to, ko Tu saki. Mēs paļāmies uz Tev, Tēvs. stāvus priekšā tavā, esmu kā uz tavas tūs. Tu zini